Lăudați pe Domnul neamurilor, lăudați-l toate popoarele, sahana, o Osana Fiului lui Dumnezeu. Căci peste noi a revărsat Domnul veșnica sa milostivire, și adevărul lui rămâne întotdeauna. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să adorăm întotdeauna prea Sfântul Sacrament.